Pierre Chaintzart gurekin bera, segun hon? Egun hon? Filosofian ibiliz, liburua argitaratu duzue, hor maiatz argitaletxearekin eta filosofian ibili zirela bizi guzian erraiten aldugu, hortan ezkira trompatzen naski, heletan sortua eta gero irakasle filosofia irakasle egona, Eta hor, uh, enbeia zinuen, beraz hori papegera liburura ekartzea, bizatitan uh, eh, atera duzu liburu hori, zendako liburu hori? Ba, ni haurek ez dakit nola eta zergatik hasi nahi zen, beste liburuetan bezala, baina egun batez jarri naiz eta idazten hasi. Gutizia jina baitzen eta filosofia maite baitut eta euskora maite baitut. Eta beti irakatsi duzuzuk filosofia, baina frantsesaz alta? Ah, izan da frantsesez, eta bihar nuan ortesen bai. Artetan egin izan ditut Eh, mintzaldi zonbait, baina erlakarle giza frantzesez. Mhm. Eta ordean Euskaraz egitearen autua izan da edo ginda? Ba, emeki, emeki, fain hori bederak zigarren liburua daukat, eta horai arte beste gai batzuetaz ari zena nintzen, eta denborarekin behar bada ene ofizioaren nostalgiak edo bultzaturik, ez dakit, eta eskolaren amodia batik egin dut lan hori. Eta filosofia maite baitu dut. Eta behar bada ere, eneburua bortxatzeko zerbait zail egiteko. Zeren, uste dut ere zorion txu izaiteko gauza zailak egin behar dira. Gauza erretxen egiteak ez du plazera handirik emaiten. Egan duzu, eh? itzulpenarena, izan zela zailena zuretzat. Bai, itzulpena, bai, biztan da. Geo, histegiari buruz, hitzeri buruz, hitzak e, histegietan beste hizkuntzetan hartzen ditugu, grekaera, latina, frantsesa, espainola, ingelesa. Hiztegiak ez du garrantzi handirik. Perpausen moldaketak du eta bereziki idatziak. Berkatu, aditzak, aditzak. Eh, bi izatitan dut liburua lehen partean, beraz zer e, ekarri nahi Lehen partean, on, Greziari buruzko, Greziako eh, filosofiaren hastapenaz ari zan naiz, bereziki eh, Platon eta Aristotelesen filosofiaz. Gero eh, Platonen ideia nagusiak idatzi nuena metafisika Eh, diploma ardi esteko. Gero, banuen lan bat egina metriz delako ari buruz, lamoal seguzoekant baina lan hori galdu dut, jarrere nota zonbait atxikiak bainituen, itzuri ditut. Hola, eta gero, bigarren partean, eh, klase gelan, liseoan, landu nituen eta landu genituen testu garrantzitsu batzuk, ene ustez, maite nituen testuak platonetik gaur arte, itzuri ditut. Ahalbeza nongi. Eta aipatu duzu, e, eh, bazela hor, e, eh, eh, jantzenismoaren garantzia, aipatzen aldi guzu, justuki zer den, eta zertako e, azpimarratu duzu nori. Jansenismoari buruz lan egin dutana, hori izan zen lehenik e, eusko ikaskontzaren izenean egin nuen mintzaldi bat. Eta hori landua nuen, e, irakorketa handana bat egina nuen, zeren jansenismoa gisa batez bai honan sortua da. E, delako abadea, du dergzi edo horran, du hauran izena zuen eskaldunak, komitatu izan zuen, Jansen delako Belgikako apestiku bat. Eta haiek biak zituen, hiru laurtez, bai honan, Augustinus Liburua antolatu gero erromak kondenatuko zuen Liburua. Eta Jansenismo hori erlizioko eh, sendimendu azkar eta bortziz bat izan zen, hamazazpigarren mendean, nun erromak undarrian kondenatu baitzuen zerren jansenismoak bekatua ifernua sobera ipatzen zituen. Eta erromak kondenatu zuen eta izan zen jansenismoa izan zen ere erregetzaren etxai handienetako bat erri preso ezarri zuen diverzio do horran hori. Eganez, kasu egin behartzera, eta zitatzen dut, mefiebu de Richelieu, ila les entrailles chaudes, c'est un basque. Hori baite duzu. <laughs> Bai. hala zen. Eta gero, Richelieu eh, zendu zelarik, zen eta presondegitik atzeratu zuten. Gero bere iloba bati utzi zuen, porroialeko buruzagitza. Hogoi urtez, haren iloba bat Martin de Barkos delakoa izan zen osebaren segida hartuko zuena. Justuki zu Pierre Seintzert eh, espikatu duzu lehen, eh, sartu zira filosofian autu txar bati esker. Hala erran duzu, uh, apes eskolan eh, sartuta eta hor eskolatzearen eh, uh, xantza hori ukanduzula, laborari izaitena altzinen, agian untsa izaitena altzen, mainan beden, bide hori esker, orain uh, zuzira, ez? Bai, fen, ni bezala beste hainitzek, gure nik nahi nuen uh, eh, apezegin, nahi nuen mundu guzia katolizismoari <laughs> konvertitu, baina no hartu nintzen, etzela, etzela ene bidea. Ene bidea zen, bide normal bat, eranen ditut gauzak diren bezala, nahi nuen emazte bat maitatu eta aita izan eta apes izan, ez zen, ez zen posible. Zerto, zizen prekoza. Egan duzu ere, eh, eh, familiaren eragina, bazela hor justuki apes, piku, do, apes uh, eh, izatearen hautu hortan. Mbappe izan mazinen familian, futbolari izanen zinela. <laughs> Bai ez, bai, denean mazera nekarretzen zaten, mutiko ahik, elik hasi orduko erranduk nik apes izan nahi dut. Zeren, erligioa, gure haur demoran, hitzetan eta ekintzetan presentzen, apesa zen gure erroia, edo egaldoia, erroia, eta banuen orseba bat misionest, eta izeba edo txantxa, algerian zerora. Eta nik nahi nuen, nahi egibezera, giristino saindu izan munduak ulertz, eta munduak konbertitzeko, Jesu Kristok bezala kurruzifikatua izan ez. Eta egun batez aldatu da ordan. Eh? Eta gero, bon, aski eriturik, aski eriturik, eta harriak ogerra nintzaitan e, burura horrein ez, az batez joan ginen etxaiaren bila gauaz horrein eta gerla demoran, eta ideia bat jintzizetan, ez dutarnik eta bide hau, bide hau estea enea ala behar dut aldatu eta orduan iraltza bat izan zen, eritu nintzen. Zenta ez nekien nor nintzen gehiago. Eta, eta bide hori harturik beraz, zet uh, eh, belegok, eh, egamezela, horren gatik dituk, istu, istudioak egin, eta gero ofizio bat egin dut, maite nuen ofizio bat. Esplikatzea. Man, ba, maite nuen esplikatzea. Zenta, esplikatuz da ere doi bat ulertzen eta gazteak maiten nituen, testuak maiten nituen, ene aita zenak emaite zuen hitza. Aita zenak maite zuen politika, beraz hitza. Kuriositatea, ere, biztanena, filosofian, ah. oinari? Jakiteko emeia, jakiteko errabia. Eta goxe, goxe hori, eta goxe horrek asetzen hau jadanik. Asea izan aitzin, edo asea izan gabe. Ez begira asetuko. Eta beharrik. Beharrik. Bizia gura da. Bizia gura gu baino da. Oste dut. Filosofian ibiliz, beraz, pia esain zert, eh, liburu hau. Eh, filosofian diantzia ez den eh, norbaiten dako egokia ote da, edo noren dako da funtsian libururi? liburu hori? Denen dako, denek badute kuriostasumat, eta anizek badute badakite eskorra. Beraz, kompreintzen aldut. Bai ez. Bai ez. Uste dut. Bo untxa, ba mil esker, Pierre Echintzert. Mil esker zuri.